après on fouiller un petit peu les coquilles d'œufs qui peuvent être déposées aussi, le mar de café, les sachets etc. Bizitegien artean ere konpostatzea posible da hori agerian utzi nahi du biltagarbi sindikatuak, nonen den urtahiletik zurezko iru untzi agertu dira eskulana izeneko eraikinen aparkalekuan eta jaranik emaitzak badira. Donc vous voyez que déjà euh, les bactéries ont fait leur travail. On peut constater déjà que certains déchets, on ne les reconnaît euh, presque plus. Valérie bertako On obtiendra euh, du compost qui pourra servir pour les, jardinières. Les jardiniers qui entretiennent les espaces verts pourront venir aussi se servir et peut-être les mettre au pied des arbustes izeneko bi biztanle erreferente bilakatu dira, hauen artean, magian. Je ne suis une touilleuse, c'est-à-dire qu'il faut euh, toutes les semaines touiller la matière, ajouter de la matière sèche pour que euh, tout cela se, euh, se dégrade gentiment. Ondarkinen tipitzean, pauso tipi bat beraz, jakinez irigune elkargoko biztanleok urtean, hogeita hamar mila tona zabor organiko sortzen ditugula, Loran Zarduen Bayonako autetxia. Ça allège la ça, c'est important aussi en termes de réduction des déchets. C'est aussi une forme de valorisation du déchet. Le compost sera utilisé euh, dans les jardins partagés de la ville de Bayonne. Bayonako erriak plantan ezartzen gunea baina baditu beste eskaera initz.